Հաղորդաշար Ստեփանակերտի ու Ստեփանակերտցիների մասին հանրային ռադիոյի եթերում ծովինար Գրիգորյանի մայրաքաղաքն է։ Եթերում մայրաքաղաք հաղորդաշարն է ստուդիայում ծովինար Գրիգորյանը թեմաները համառոտ, երբ ուսումն ու նորոգումը համատեղվում են։ Շահագործումից ի վեր համար 10 դպրոցի շենքը չի հիմնանորոգվել, ավելին վնասվել է հարթերագործությունից։ Կորոնավիրուսը կրկին ստիպել է հիշել իր մասին։ Դպրոցի մուտքի մոտ բուժաշխատողներն առավոտյան չափում են աշակերտների ներս մտնողների ջերմությունը։ Փոքրերին դասասենյակ ուղեկցողներին առանց դիմակի ներս չեն թողնում։ Կորոնավիրուսով վարակվելու վտանգն է ստիպում զգույշ լինել։ Մուտքի մոտ կանգնած է ոստիկանը անվտանգության նկատառումով հնչում է առաջին դասի զանգը։ Ավետիք Իսահակյանի անվան համար 10 հիմնական դպրոցի մի մասնաշենքում են միայն պարապում, մյուսը նորոգվում է այս կրթական հաստատության շենքն անցած աշնանը Տշնամու կողմից մի քանի անգամ հրթիռագործվել է։ 10-րդ դպրոցի ներկայիս շենքը շահագործման է հանձնվել 1982 թվականին։ Աշակերտներն ու ուսուցիչները 1982-1983 ուսումնական տարին դիմավորել են նորակառույց կրթօջախում։ Երկու սեկտոր էր գործում՝ հայկական եւ ռուսական։ Առաջինում անհամեմատ քիչ էր սովորողների թվականակը։ 1995 թվականին բացվել է համար 11 ռուսական դպրոցը եւ ռուսական սեկտորը տեղափոխվել է այնտեղ։ 10-րդ դպրոցի շենքը նախատեսված էր 1160 աշակերտի համար, բայց ահա 1990-ականներին այն իր հարկի տակ ընդունում էր ավելի քան 2000 սովորողների, զուգահեռ միջև 8-9 դասարան էր գործում։ Խիտ բնակեցված Հեքիմյան փողոցի երեխաներն այդ դպրոց են հաճախում։ 50-ից ավելի դասասենյակները չէին հերիքում եւ դասերն անցկացվում էին երկու հերթով։ Եկ 2021-2022 ուսումնական տարում դպրոցն ունի 1120 աշակերտ, այդ թվում 105-ը տեղահանված։ Գործում է նաև նախադպրոցական 5 խումբ 146 երեխայով։ Զուգահեռ դասարանների թիվն այսօր կրկնակի նվազել է, սակայն պարապմունքները դարձյալ անցկացվում են երկերտ, քանի որ, ինչպես ասվեց, մի մասնաշենքում է միայն ուսուցումը կազմակերպվում։ Դասարանների միջին խտությունը 35 երեխա է, բայց ահա հայերենի, ռուսերենի, օտար լեզվի շախմատի դասերին դասարանը չի կիսվում, քանի որ ազատ դասասենյակ չի լինում։ Գործելու ողջ ընթացքում դպրոցական շենքը երբևէ չի հիմնանորոգվել։ Այս մասին քանիցս բարձրաձայնել են կրթօջախի թե նախկին ղեկավարները, թե ներկայիս տնորեն Անահիտ Հակոբյանը։ Կարծես թե ամեն տարվա կառավարության բյուջեում գումար դրվում էր, բայց չգիտես ինչու տարվա վերջում պատճառաբանում էին, թե գումար չկա ու հիմնանորոգումը չէր իրականացվում։ Անկամ հաստատված նախագիծ չկար։ 2018 թվականին ի վերջո նախագիծը դպրոցի հիմնանորոգման համար հաստատվեց։ Ծախսերը բավականին շատ են ըստ այդ նախագծի։ Պլանավորվել էր 2020-21 ուսումնական տարում պիտի հիմնանորոգման ենթարկվեր դպրոցը, բայց 2020 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից մինչև նոյեմբերի 9 տևած ռազմական գործողությունների հետևանքով մեր դպրոցի մի հատվածը կարելի ասած ավերվել է մասամբ այն ներսի ոչ հիմնապատերը։ Հիմնապատերը կանգուն է, բավականին ամուր շենք է, մեր դպրոցի շենքը, երկու մասնաշենքերը նորմալ վիճակում են, կենտրոնական հատվածի են միջանկյալ շենքերը, երկու թևեր իրար միացնող հատվածի մասին է խոսքը։ Այդ երկու հատվածներն էլ է նորմալ, ուղղակի երկրորդ մասնաշենքի մի հատ հատվածի ներսում միջանկյալ պատերը, որոնք հետո են ավելացվել դպրոցի ներսում, այդ դրանք է քլված։ Դրա պատճառով մենք այն մյուս հատվածը փակել ենք, որ เป զի վտանգ չառաջացնի երեխաների համար։ Բացի այդ, որ ռումբերը ընկել են, մեկը ամիջապես կպել է դպրոցի կենտրոնական հատվածին, նախքին ուսչանոցի սենյակներ ընկել, երկուսը մեկը դպրոցի արչեվի հատվածում է ընկել, մեկը երկրորդ մասնաշենքի ամիջապես մոտ է ընկել, այդ պատճառով ներսի վիճակը ոչ այդքան բարվոք է։ Նույն օրն է ռումբերը թափվել։ Ոչ, սեպտեմբերի 27-ին մեկ ռումբ ընկել է սպորտ հրապարակը դպրոցի, իսկ հոկտեմբերի 5-ից 10-ը ընկած ժամանակահատվածում ընկել է 3 ռումբ, մեկը նոյեմբերի 7-ից 9-ն է ընկել, որ ամիջապես դպրոցին է կպել, այսինքն վերջին պահն էր պատերազմին։ Դուք կարծում եք թիրախավորված էր դպրոցը։ Նախքին պլաններում դպրոցական շենքը նախադ նախատեսված էր որպես տարհանման կենտրոն, այսինքն պիտի մերձնկողներում բացպարվեր շրջակա շենքերի բնակչությունը։ Իհարկե թիրախավորված էր, երևի վերջին տարիներից տեղյակ չեն, որ մերձնկողները բարվոք վիճակում չէ, այդ պատճառով էլ պատերազմի ընթացքում այստեղ բնակչություն չկար, բացպարված ոչ մեկը չկար մերձնկողներում։ Եթե ասենք մոտակայքում Արցախ էներգոյի շենքն է, բայց նոյեմբերին արդեն Արցախ էներգոյի շենքը փլված էր։ Փաստորեն դա միայն Արցախի ներգոյի պատճառով չէր, հավանական ինչ որտեղից ինֆորմացիա ունեին իրենք, որը նախատեսում էր, որ մեր դպրոցական շենքի վրա պիտի ուղղվեր նրանց այդ հարվածները։ Դե ինձ թվում է հենց դպրոցն էլ թիրախավորվել է։ Նրանց հայլերը դրա մասին են վկայում։ Նրանք թիրախավորել են մեր կարևորագույն կետերը, մեր քաղաքի, մեր հանրապետության, այդ թվում Արցախի ներկոն, այդ թվում դպրոցական շենքը, այսինքն որտեղ արկա է մարդկային մեծ քանակ, մարդկային ուժի մեծ քանակ կար։ Պարապմունքները երբեք վերսկսեն Նոյեմբերի 16-ին, երբ մենք մտանք դպրոցական շենք, ամբողջովին ծածկված էր ապակիների կտորներով, փայտերով, վիճակը վատ էր։ Օր ու կեսի ընթացքում ամբողջ դպրոցական կոլեկտիվը, ուսուցիչներ, երեխաներ, աշխատողներ, ծնողներ հավաքեցինք Էմի մասնաշենքը, չինարական աղբը դուրս նետեցինք մեր սեփական ուժերով, ապա դիմեցինք մեր նախարարությանը եւ նրանց օգնությամբ էլ շինախարարությանը, որ เป զի մասնակի վերանորոգման աշխատանքներ կատարվեն Ղարաբեն դպրոցի աջ թևի հատվածը տարանջատել ենք ձախ թևից, որ เป զի երեխաները այնտեղ մուտք չունենան։ Միջանկյալ պատերը դրանք մասնակի վերանորոգման աշխատանքներ էին, որոնք կատարվել են շինախարարության կողմից։ Ամենայն դեպս այս մի մասը վտանգավոր չէ երեխաների համար։ Բայց ապակիները ջարդված էին, ապակիները լրիվ ջարդված էր, ցալաֆանապատեցին հենց առաջին ուսումնական տարին, երբ վերսկսվեց դեկտեմբերի 7-ին, մեր ուսումնական պարապն ակումբները։ Դասասենյակները բավականին տաք էր, որտեղ մեր ջերուցման համակարգը լավ էր գործում, չէր վնասվել համակարգը։ Ջերուցման համակարգը նույս հատվածը, ցախ հատվածը վնասվել էր, բայց ջերմային տնտեսության օգնությամբ կարողացանք վերականգնել եւ այս մի հատվածում գործում է։ Հիմա էլ է առանձնացված այս մի հատվածի ջերուցման համակարգը գործում է, բացի այդ հիմա ցախթեվի առաջին հարկը քաղաքապետ պարոն Սարգսյանի ջանքերով վերանորոգվել է եւ նախադպրոցական խմբերը, որ որ նախորդ ուսումնական տարի չեն գործել, այս պահի դրությամբ գործում են։ 6 խումբ ենք միշտ ունեցել։ Հիմա մեկը չի հավաքվել, հավանական է մեր շենքի պայմաններից ելնելով։ Ծնողները այլ դպրոց։ Այո, իհարկե, տեսքը անշուք է բավականին եւ ծնողները գերադասում են իրենց երեխաները հաճախեն ավելի լավ միջավայր, ավելի հաճելի տեսքով հարմարավետ։ Հարմարավետությունը կարելի ասած մերը չի զիջում ոչնչով, բայց արտաքին տեսքը անշուք է, այդ պատճառով ծնողների մի մասին չի գրավում մեր դպրոցական շենքը։ Հիմա էլ տանիքի վերանորոգումից են սկսել, հիմա աշխատանքներ ընթանում են, առաջին մասնաշենքի ձախ հատվածից սկսված է ամբողջությամբ է տանիքը փոխվելու, նախագահի հանրարական կա եւ այս պահի դրությամբ աճ մասնաշենքի պատուհանների մեծ մասը արդեն փոխված է դպրոցի հիմնանորոգման նախագիծը հաստատված էր, այժմ կատարվում են ընթացիկ աշխատանքներ, ընդամենը այնքան, որպեսի հնարավոր լինի ուսումնական պրոցեսը գոնե տանելի չափով կազմակերպել, թե ըստ նախագծի են շինաշխատանքները կատարվում։ Շինաշխատանքները կատարվում են ըստ նախագծի, ճիշտ է որոշ փոփոխություններով, բայց հիմնականում առաջնորդվում է նախագծով, որտեղ դպրոցական շենքը բավականին մեծ է, ծախսատար է, իսկ նախագծով նախատեսված էր 2 միլիարդ 68 միլիոն, որը ներկայիս պայմաններում բավականին մեծ գումար է մեր հանրապետության համար։ Պատերազմական վիճակից հետո ինձ թվում է իմաստ չկա այդքան ճոխություններով ունենալ դպրոցական շենք։ Ճոխությունը ո՞րն էր։ Շինարարական առումով երևի մասնագիտական իրեն շինարարական տեխնոլոգիա ավելի լավ շինարարական նյութեր, թե այո, ավելի թանկարժեք, ամենալավը կարելի էր ասած, բայց իրավիճակի դեպքից ելնելով ավելի լավ է ունենալ հարմարավետ, մաքուր դպրոցական շենք պիտանի։ Նախագահը մեկ ամիս առաջ եղել է դպրոցում եւ դժգոհություն է հայտնել շինարարության տեմպից։ Ոչ թե ի պաշտոն է, այլ որպես շահագրգիռ անձ պարտադիր հետևում է շինարարական աշխատանքների ընթացքին։ Բոհեք շինաշխատանքների տեմպից։ Մենք այդ հարցը բարձրացրել ենք, որ քիչ թվով շինարարներ են աշխատում։ Աշխատուժը քիչ է, այդքան աշխատուժ հավանական է չունենք մեր հանրապետություն, բացի այդ նպատակահարմար չէ տանիքի վրա այդքան հոգով աշխատելը։ Մասնագետները պատճառաբանել են, որ հնարավոր չի այդքան անznակազմով տանիքի վրա աշխատել, այսինքն իրենց աշխատանքը, այդ նեղ մասնագիտական աշխատանքը պահանջում են քիչ թվով անձանց մասնակցություն։ Բացի այդ, տան կենարանքի, այսինքն վերևի հատվածը 30 սանտիմետրանոց ասֆալտապատ է եւ այն քանդելու համար գործիքներ է անհրաժեշտ, որոնք մեր հանրապետությունում չկան։ Որքանով ես տեղյակ եմ, համապատասխան գործիքներ հանձնարարված է, որ պիտի բերվի եւ երևի այդ տեմպերի թուլացումը պայմանավորված է, որ համապատասխան գործիքները արգա չեն այս պահին։ Պիտի տանիքը փոխվի, նոր ներսի աշխատանքները, նոր այդ աշխատանքները տարվեն, որ դպրոցի աչթեվի թևերից մենք տեղափոխվենք ձախ թև։ Հետո այս աջ թևի մասնակի վերանորոգման աշխատանքները կշարունակվեն։ Քանի դասասենյակ կա հերիքում են, այս հատվածում մենք ունենք 19 դասասենյակ, բայց մենք ունենք 39 դասարան, մի դասարանի պարապմունքները տեղափոխել ենք նախադպրոցականի այն, որ մի խումբը չի հավաքվել այդ դասասենյակը, նա համատաբար ավելի լավ վիճակում են, օրոպված է եւ երկերտ մի կերպ սողացող դասացակով մենք անգամ չունենք 10 րոպեանոց դասամիջոցներ, չունենք ունենք կաբինետային համակարգ։ Կաբինետներ չունենք, ոչ լաբորատորիա չի գործում։ Լաբորատորիան ունենք, ֆիզիկայի, քիմիայի ժամերին այդ փորձերը ինչքան հնարավոր է, մեր մասնագետները անում են, բայց կաբինետային համակարգ չունենք, միայն համակարգչային կաբինետ ունենք։ Երբ դեկտեմբերի 7-ին պարապմունքները սկսել եք, սկզբնական շրջանում քանի աշակերտեր հաճախում դպրոց։ Ունենք հենց սկզբնական շրջանից մոտ 500-ի չափ աշակերտ։ Ու անմիջապես շատացան։ Եկան նույնիսկ ուսումնական տարվա ընթացքում մենք արդեն 1300-ից ավել աշակերտ ունենք։ Մեր թվակազմը նախորդ ուսումնական տարվա սեպտեմբերի համեմատությամբ ճիշտ է 8 աշակերտով աճել է, բայց դա հիմնականում 9-րդցիների ավարտի եւ առաջինների ընդունելության հետ է կապված։ Քանի առաջին դասարանցի եք ընդունել սեպտեմբերի 1-ին։ Սեպտեմբերի 1-ին ընդունել ենք 150 առաջին դասարանցի, 5 դասարան, նախորդ տարին էլ ենք ունեցել էլի 5 դասարան, դրանից առաջ 4 դասարաններ էր հիմնականում։ Բոլոր երեխաները հիմնականում վերադարձել են նոր աշակերտներ են դրանք, որ գնացել են մեր հիմնական երեխաները, ովքեր նախորդ ուսումնական տարին այստեղ չէին գտնվում, Հայաստանի Հանրապետության տարբեր շրջաներում էին, հիմնականում հետ են վերադարձել։ Եթե կան որոշ աշակերտներ կապված է ինչ-որ հիվանդության, մեկի վիրավորվելու կամ ծնող կորցնելու հետ, այն էլ են նախապատրաստվում հետ վերադառնալու։ Գալիք ուսումնական տարում երկրորդ մասնաշենքի նորոգումն ավարտված կլինի եւ դասերը կասկածվեն այնտեղ, որպեսի սկսեն առաջին մասնաշենքի նորոգումը, այնպես որ ամենաշուտը 2023-2024 ուսումնական տարում հնարավոր կլինի պարապմունքներն առաջվա պես միաժամանակ կազմակերպել երկու մասնաշենքում։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Պատերազմից հետո կ ូវ իդի դեմ պայքարը մղվել էր երկրորդական, երրորդական պլան։ Կորոնավիրուսը, ինչպես կանխատեսում էին մասնագետները, նորից գլուխ է բարձրացրել։ Վարակվածների թիվը կտրուկ աճել է, ինչը ստիպել է կառավարությանը իրավիճակը վերահսկողության տակ առնել, ընդունելով համապատասխան որոշում, որն ուժի մեջ է հոկտեմբերի 13-ից։ Չվարակվելու ամենաարդյունավետ միջոցը բժիշկները համարում են պատվաստվելը, ինչն անվճար է մեր հանրապետությունում։ Համավարակի տարածման կանխարգելման նպատակով Ստեփանագերտի մի շարք դպրոցների կրթ մարդամշակութային հաստատությունների դիմակներ եւ ախտահանիչներ են բաժանվել։ Երկուշաբթի օրվանից հոկտեմբերի 18-ից բուհերն անցնելու են հերավար ուսուցման։ Նույն օրը, այսինքն մեկ շաբաթ շուտ սկսվելու են դպրոցական արձակուրդները բոլոր դասարանների աշակերտների համար։ ավարտվեց Մայրաքաղաք հաղորդաշարի հերթական 2021 թվականի հոկտեմբերի 15-ի թողարկումը։ Հեղինակ Ծովինար Գրիգորյան, հնչյունային ռեժիսոր Ավետ Բադալյան։